браки и сестри, посебно се радувам што сум овдека поново во Македонија. Поново се радувам што сите вас ве тука гледам и тоа ми е значи посебно задоволство. Од секој пат сум мислил за Македонија и натаму ке мислам за делото во Македонија. А, наша е желба од секој пат била да ние го завршиме делото на овој свет. Преки сестри, ние гледаме дека на овој свет веќе не постои никаков живот. Животот е до толку ископлициран и тежок. Гледаме <clears throat> што се се случува. Се случуваат страшни војни, катастрофи, поплави, земјотреси. Е сега, ние сме го проповедале самото Евангелие дека нашиот спасител скоро ќе дојде. Али зашо нашиот спасител го одложува самото свое довагање? Која е причината што Исус го одложува самото свое довагање? Тука навагаме во речта Божија, во откривењето. Вели, нити си брук, нити студен, него млак изблювачот. Значи, свесно или посвесно, во самите нас настана значи, еден легализм. Мислеме дека со свој собствени дела ќе постанеме правични. А не захтеваме, значи, да Светиот Дух се умеша у самиот наш живот, а Светиот Дух е спремен у секој време да ни помогне да се излие у самите наши срца и да ние можеме да го завршиме делото на овој свет. Преки се сте гледате помор по целиот свет, по целиот свет. Нели гледам, еве сега гледам вака на улица, млади свет од 30 години, 40, 50 умираат. Наше време, наше, наше цел да ние се спремаме да ја објавиме самата таа троангелска вест. Али ние неки можеме да објавиме самата таа троангелска вест, се додека ние не го примиме, значи, Светиот Дух, како успеале самите апостоли во своје време да го завршат делото. Нели тие после вознесењето на Исуса Христа, тие отишле во на просторија и цели 10 дена се молеле, се молеле за светиот дух, за раниот даш. И така тај рани даш до ден денеска се уште осеќа меѓу самите нас. Али ние сега очекуваме нешто што ќе надмаше се. Кога позниот даш ќе се излие меѓу Божиот народ тоа ќе биде такво осведочување во светот, што сега ако ние не можеме што викат една душа или две души да ги осведочиме. Во времето на самите неволи, во времето кога ќе се излива позниот даш, вика милиони луѓе ќе се обракет. Се очекува браки сестри да се обрати целата таа израска нација. Бог ја отфрлил, значи у почетокот, али сега Бог ја повика самата таа цела израелска нација да у последното време се обрати и они ќе бидат далеко поактивни кога ќе се донесат самите тие неделни закони на овој свет. Тогаш, како што на нас не ни одговара да ја неделата празнуваме, е саботниот ден тогаш вика ќе се ќе станат израелците и ќе кажат <clears throat> ние сме Божи народ и Бог ги дал самите 10 Божи заповести меѓу самиот израелски народ и Бог ја посветил самата сабота и тогаш вика а ние како Божи народ остаток како адвентистички остаток ќе објавиме самата троангелска вез низ целиот свет. И тогаш ќе ни се приклучи оној ангел кој слегнува од небото со голема сила и слава, а тоа се, браки и сестри, оние 144.000, кој ги му дадат сила и снага на Божиот народ да го завршат делото на овој свет. Наша е должност Сега е време. Друго време на милост и не постоje. Уште, уште малку милоста Божја ќе биде ќе престане Божјата милост, а за некој век и милоста Божја престанала. Еве, не да ве ожалостувам, али пак ќе го кажам. Оние параболи што ги Исус изнел, Например, во Евангелието, семе вика кој е паѓа на патот. Доваѓат птиците и го уклонуваат самиот, самото семе. Тоа не се однесува само за оние луѓе кои се усетат Него се тоа однесува и за самите нас, тука у самата црква. Многу мина ќе седат во самите наши цркви, ќе слушаат речта Божја, али вика, Неки може да ја сватат и да ја разберат, ќе дојде нечестивиот и сето тоа ќе го лупуни од нив. Семе кое паге на камен. То се исто и, и за нас однесува. Многу мина ќе дојдат, ќе се одушевуват на самата истина. Али бидејќи немаат корен, Тие се паднати значи, на камен кој има малку земја. И кога утринско до сонце ќе изгре, бидејќи нема значи, корен и жили и влага, брзо значи, што? Обенува и се осушува. А пред вика семе кое паге, семе кое паге вика во трња. Што значи тоа? риги овога света. Значи, тие луги кои седеме овде, некој пат сме превише обседнати со самиот овој материалистички свет. Повеќе просветуваме за самото земалско, него за оно што е духовно. И тие луги, значи, не ке донесат, значи, никакви родови. Ке израснат, вика, трња и коров и ќе го угушат семето вика и не ќе донесе вика род за самото вечно спасение. Али семе вика кое паге на добра семе, то вика семе ќе донесе изобилни родове. То се оние души кои ќе ја потпуно разберат и сватат самата истина, кои потпуно ќе се посветат на самата истина, И Светиот Дух вика ќе делува во нивниот живот, Светиот Дух потполно ќе ги преобрази и ќе ги посвети. Драги сестри, јас сакам а, да го кажам и тоа. Исус кажал друга парабола. Што значи тоа? Ние сме сите свесни што значи легализам. Легализам. Легализам е тоа што кој фарисеите што биле у самото минато, мислеле дека со своја собствена правда ќе се оправдат. Але они биле несвесни дека е тоа неможно да се човек спасе кроз самите свој собствени тела. Човекот се спасува кроз благодата и милоста Божија. Значи, ние треба да сватиме кога човек отпаднал во гревот. Бог го начинал самиот план на спасењето. Е сега, Исус Христос дошол на овој свет, како човек во човечко тело, и само едино Он, и само едино Он, кој можел, значи, во тело, да го одржи Божиот закон. Али друго што се случува? Значи, на крајот Исус морал да умре за самите наши гревови и преступи. Е сега, Исус ни го урачунува самиот негов живот. Ние немаме никаква своја собствена правда, ние немаме свој собствени добри дела. Ние имаме само грешни дела. Еве, јас пак ќе кажем, Јов, зашто бил значи, на тешки маки? Затоа што и Јов покушавал на таков начин на легалистички начин да се оправда. Ја праведен сум. Али на крајот Бог му покажа, Јове, не си ти праведен. И самите негови пријатели му го тоа рекле. Е дали е твојата правда поголема правда од Божијата правда? Ние немаме своја собствена правда. Ние имаме една грешна и изопачена природа. И ние таа грешна природа ќе си ја носиме до крајот на самиот на живот. Али Бог ни дава милост, а тоа е самото трето божанствено лице, кое не прообразува и посветува и светиот дух го испишува самиот Божи закон у срцата наши. И ние, иако, значи, ќе имаме таа доделена правда кроз светиот дух, Али ние не можеме да помислеме, е, ние сме свети и праведни. Него, нам ни се урачунува она Христова правда, самиот Исусов живот. И кога нашиот Спасител ќе дојде на овој свет, тогаш ние ќе ја примиме, ќе се преобразиме во самото безмртно и нераспадливо тело. И тогаш ќе носиме самата Божија Христова правда, која ќе биде поголема правда и останатите светове. Ни самите ангели Божи не ќе носат самата таа Божја правда, ни останатите безгрешни светове, него ние ќе носиме како грешници, кои сме паднали во гревот, али кроз милоста Божја Исус ни ја нуде самата негова правда. Браки и сестри, и нашите молитви. Ако нашиот спасител не е во самата светиња на светините, не може да биде услишен. Зашо? Па, <coughs> нашите молитви, кои ги ние некој пат упатуваме према Бога, вика се, грешни, оскврнети и опоганети. Али Бог ја знае самата наша искреност и кога нашите молитви стигнуват у самата светиња на светињите. Исус ги става самите наши молитви во самата кадилница и помешува со самата негова света проливена крв и ги прочистува нашите молитви и така нашите молитви излегуваат свети и пресвети пред Отецот и Отецот нас не начи слуша и ги услишува нашите молитви и сестри, <coughs> многу луѓе упаѓаат во некој заблуди. Не само светот, него и ние. Еве сега Исус го тоа каже. А кад зли дух изаѓе од човек, тражечи безбелодна места и тражечи покој не налазечи и рече да се вратам у самиот дом од каде сум излегол. И кога ќе се врати вика во самиот дом, што приметува? Домот е празен, пометен, очистен и украшен. И тој што? Отидува и доведува уште седум зли духове и се уселува у тој човек. Тоа се, значи, луѓе кои се уображуват, кои се сматрат дека се далеко свети, како што се били самите фарисеи. Значи, кога дошел, значи, онај цареникот во храмот и онај фарисејот, и што рекол, значи, а, онај цареникот, Господе, види мене грешно ме милостив. А оно што, што почнал, значи, да зборува фарисејот, почнало да ги исполнува самите свој дела. Постам, <coughs> давам малахија, давам дар и сето тоа. Бог тражи од сите нас, браќа и сестри, да признаеме дека сме грешни. И Бог е тај кој ќе ни опрости. Бог е милостив. Бог чека на сите нас да ни ги опрости самите наши гревови. И ние секој па треба у молитвите да се молиме. Драги Исусе, драги Исусе, се. Драги наш Исусе, оправдај ме кроз самите заслуги на самата света проливена крв. Покри ме со самата Твоја света правда. Тоа е, браки и сестри. Ние можеме да бидеме поносни, али сега пак е, го објаснам самиот тој, значи сте, оние луги, кои мислят дека ќе се оправдат, значи, кроз делата на самиот закон, Тие се, значи, како да кажем, очистен, пометен, украшен дом. Али се они несвисни дека самиот прв демон, кога они се обратили у самата истина, Исус го операл на гјаволот. Ама, <coughs> гјаволот, демонот, кога се враќа и гледа, Исус не е више во срцето значи, на тој човек. Што мисли? Аха, гледа, Како он го грасил срцето свое со своји собствени дела. Тогаш демонот оде и ги повикува оние седом гори духове и така постанува уште полошо во тај човек. Али моја молитва, браки сестри, да ние сега кои сме овдека собрани во овој свет саботен ден, нека Господ ни биде милост, нека Бог, нека Бог ни помогне у самиот наш духовен христијански живот. Дај да почнеме да се молиме за раниот и позниот даш. Види, кога сме се ние обратили у почетокот, раниот даш делувал во срцата наше. Али сега треба да се молиме со цело, со цело срце и цела душа за позниот даш. Едино позниот даш, тоа е значи символ значи на Светиот Дух. Светиот Дух да се излие во срцата нашите. И светиот дух може потпуно да не посвети, да не удостои за самото спасение. А кога светиот дух ќе не преобрази по свете, браки сестри, што ќе се случи? Ние сме запечатени. Фактички, ти си го примил Божиот печат. И за тебе е загарантирано спасение. Али за жал, многу мина ќе примат и шиик звери. Свесно или несвесно. Браки сестри, јас не сакам да критикувам, не сакам да осудувам. Сите сме ние дошли со цел и намера да бидеме спасени на небото. Али, вика во она криза, тук што така кажува, ја сега ќе го кажам, из целиот свет, меѓу самиот адвентизм, има луѓе кои не се се потпуно значи, предале значи, на самата истина и кои не се потпуно посветени у самата истина. И таквите луѓе кои не се усидрени вика у самата истина на ден кога ќе дојдат самите неволи, катастрофи и кога ќе се донесе неделниот закон и кога ќе се захтева од нас или се одречите од самата ваша вера, од саботниот ден, Или, вика, ќе бидете, вика, со санкции, санкционирани. Нема да ви се даде нити храна, нити облека, а чак дори, вика, ако и многу се противите, вика, чекаме и смртна казна. А многу мина кои ќе бидат неусидрени но самата истина, браки и сестри. Што ги им се случи? Ќе отстъпат, ќе се одречат од самата вера и ќе се стават на страната на непријателот. А јас преско го тоа каже, Ние не треба да гледаме некој пат критички. Према верските заедници, према православијето, према католизмо, према протестантизмо. И тоа доброштво така го кажува. Има, вика, искрени, вика, души, кои му служат, вика, на Бога, вика, <coughs> по самата таа мала светло што им е Бог дал. И Бог ги прифаќа, вика, како свој собствени деца. Али има, вика, луѓе која прифаќат, која знаат сета истина. Али, вика, не ја спроведуваат у самиот живот. И таквите, вика, слушай, то ми е тешко. И примат, вика, жив звери. Браки и сестри, ние не треба, што е тоа жиг зверин? Жиг зверин е кршење на Божиот закон. Што значи кршење. Ние не треба да бидеме злобни, пакосни, заведливи, любоморни. Ние не треба да бидеме а, братоубици, кои ќе ги мраземе. Нели тама пише, кој мразе, кој мразе на брато свој, он е крвник людски. Значи, ние треба, како да кажем, потпуно да ги остранеме сите тие негативни особини од самиот наш карактер. И кога ќе ги остранеме сите тие негативни особини, а ние со своја собствена сила, ние сме јадни, неволни и несрекни. Само <coughs> Божијата милост кроз самата, кроз нас ќе не преобрази и ќе не учини да чиниме добри дела. На крајот што ќе се случи? Вика, ние ќе бидеме пополно несвесни кога Исус ќе ни рече, Бие, беше гладен, нахранисте ме. Бех гол, оденосте ме. Бех во затвор, бех... <laughs> Сам да не ги значи, набројувам сите работи. Значи, ние сме постанале, значи, ги добри дела, а фактички, значи, ние не сме биле свесни за самите добри дела. Исус ке не похвале. Али на оние, значи, другите, ке им каже, бех гладен и не нахранисте ме, бех бол, болен не сте ме. Зашо? Затоа што постои некој пат човечка себичност. А кога нашиот спасител дошел на овој свет, дали покажал значи, некаков егоизам, дали он се некако воображувал, да, он е нешто више од нас. А иако он бил божанство, Исус бил, значи, тај, еднаков со Отецот, преку, преку не, от, века, преку Исуса Христа, века, целиот свемир настанал. Али Исус кога дошел и ја принел, значи, самата најголема жртва за нас, тоа е таа несебичност. Така и ние треба да бидеме исти, така да и ние треба да постапуваме. Да бидеме несебични, да се молиме, Господе, искорени се што е негативно у самиот мој карактер. Себичност, грамзливост, поклепа, завис, љубомора и се. И тогаш ние постануваме свети и племените створења. Драги браки и сестри, ете, ние го очекуваме Исусовото доваѓање. Исус скоро ќе дојде. По се што се гледа на светот, више се сведочи дека Исусовото не е близо. Саше, Ние живееме као препотопниот свет денес, као новото време. И погледна Бог на земјата и виде да е невелјаство велико на земја. И рече, сакам да го сатрам и уништам овој свет. Ние живееме во времето на Содом и Гомор. Не ли гледаме какви злочисти дела се чинат? Па погледнете, браке и сестри, најголемите злочини кои се прават. Хомосексуалство, педофилство, лизбејство, криминали, убиства, окултизам и испиратизам. Сето тоа ни сведочи дека крајот е близо, дека Бог не може више да го одложува самото свое довагање на овој свет. И Бог дозволува. Што дозволува? Да дојдат катастрофи и несреки, да не пробуде, али нека Бог ни помогне да се пробудеме. Ке се кратко помолам. Драги наши Исусе, биде ни милостив, опрости ни ги самите наши гревови и беззаконија, кои сме ги чинале самото свое незнаење и знаење. Опрости ни Исусе, преку силата на Светиот Дух. Ти не обухвати со самите заслуги на светата проливена крв Твоја, Ти не покри со самата Твоја правда, Ти не благослови на посебен начин во овој свет саботен ден, изли ги самите духовни благослови, и нека Светиот Дух ни даде свет и благословен мир. Нека е благословено светото име Твое, Исусе. Алелуја, слава Ти, Исусе. Амин.